pod naslovom Ukuhavanje mlijeka. Dok je Narutam ležao na svojoj prostici od kuše, osjećaj smirenosti i zahvalnosti zagrijao moje srce. Kako sam sretan što sam u Vrindavanu, pomislio je. Molim se da mogu uvijek ostati ovdje, živeći u krilu gospodina. Radosna sjećanja vljehnula su mu u pamćenju dok je, kako je mm, blaženo lutao magičnim šumama, sjedeći do stopala Šeđire Gosvamija, služeći svog duhovnog učitelja u Kunđi, posjećujući Ravunandasa Gosvamija i Krišnanda Stavirađa na svetim obalama Širada Kunde i Šjama Kunde, kako je išao u građe Mandala Parikremu, koje je e, studirao glazbu i, e, radio svoj bađan. Godine su prošle poput trenutaka, primijetio se čuđenjem. Ugodne, ugodna sjećanja nastavila su teći, dok mu se da smo oči kam, očni kamci, kapci nisu postali tako teški da je konačno zaspao. Dok je gubio vanjsku svjesnost, Naratama je odjednom dobio viziju prekrasno lijepe mlade djevojke. Bila je odjevena u blistavu odjeću boje sa plavog safira, a oko vrata je visio šarolik vijenac šumskog cvijeća. Njezino no, lice, iznimno lijepo i delikatno, sjajilo je sjajem rastopljenog zlata, a ukrašavale su ga kovrće crne kose koje su uokvirivale njezin čelu. Osmihivala se narod mu razotkrivajući svoje blistave bijele zube koji su sjajili poput niza dragocjenog kamenja, dragocjenih bisera. Oči su joj imale oblik e, latica lotosa i bljeskale su se samilošću i ljubavlju. Rekla je, uvijek uzmi utočište svog duhovnog učitelja sa vjerom i devocijom. Slijedi njegove upute i napravi što god on tebe traži. Njezin slatki glas i sjaj njezinog tijela odmah su uvjerili Narutamu da ovo ni u kom slučaju nije neka zemaljska žena, pa čak niti Božica iz raja. Upitao se, može li to biti kraljica Vrindavana, Šimati Radarani? Da ona osobno sada stoji tu predamnom. Potvrdila je svoj identitet sljedećim riječima. Jako je me zadovoljio svojom iskrenom devocijom i strogostima, asketskim životom. Stoga bih ti želio dati željela dati posebnu službu za mog e, gospodina. Svakog podneva, kada se Saki i ja susrećemo sa Šikrišnom u šumarku, služimo ga sa velikom pažnjom. E, ponudimo mu posebno, poseban slatkiš od mlijeka, koji čampakavata vrlo vješto priprema od e, sad nadalje ti ćeš služiti pod njezinim nadzorom. Ona će te naučiti kako da kuhaš mlijeko za križljene slatkiše. Bljesnuši s još jednim sjajnim osmijehom, dodala je. Sjeti se da sam ja sretna kada je, kada je Krišna sretan. Rekavši to, nestala je s vidika. Narod se probudio uma potpuno smušenog. Očito je ta mlada djevojka koju je vidio u svom snu bila nitko drugi nego širi radika. Čudio se. Ali ne usuđujem se tako nešto zaključiti bez da to prethodno provjerim sa svojim duhovnim učiteljem. U zoru je požurio do kunđe Lokanen Gusanija i ispričao mu cijeli san, objašnjavajući. Također mi je rekla da je moje ime Čampaka Manđari. Bio sam toliko zapanjen sa time što je rekla, da sam pao do njezinih stopala plačući. Onda je nestala, a ja sam se probudio. Dragi gurde, molim vas recite mi što da sad napravim svoj svoj starosti, Lokanet je žustro skočio, ustao kako bi zagrlio svog voljenog učenika. Suze su mu napunile oči, a glasno se je drhtao od emocija. O narodan, tvoj život slavan, tako si sretan da si dobio um, izravno društvo našeg obožavanog božanstva. Dostigao si krajnji cilj svog života, cilj za koji se služba, e, za koju svi mi službu obavljamo dan i noć. Od sad nadalje, jednostavno nastavi služiti kao što te je, kao što si poučen i uživaj u transcendentalnoj sreći. Od tada nadalje Narutan je provodio vrijeme svaki dan sjedeći tiho u svojoj kunđi i meditirajući na ukuhavanje mlijeka za krišnjene slatkiše. Jednog dana dok je tiho sjedio, e, slika sa slikom mlijeka koje kuha e, čvrsto urezanom u njegovom umu, Stavio je pod e, taj lonac sa mlijekom puno suhog drveta kako bi održao vatru. Dok je to radio, mlijeko je počelo, počelo kitjeti. Nesretan što nije pravilno obavio svoju službu, pokušao je spasiti to mlijeko tako da skloni lonec sa vatre sa golim rukama iako je izgorio ruke, nije na to obratio nikakvu pažnju i u sebi mentalno je predao mlijeko dalje sakijama. U tom trenutku na meditacija se prekinula. Kada je pogledao svoje ruke, bio je zapanjen, šokiran, kada je vidio da su bile prekrivene opekotinama bojeći se časti i slave koja će doći kada e, drugi doznaju za taj njegov bliski odnos sa gospodinom, Narotan je brzo prekrio svoje ruke sa tkaninom kako bi sakrio pekotine. Međutim, čim je Dživa Gosvami vidio Narotama, odmah je shvatio što se dogodilo. I na posljedku svi stanovnici Vrindavane su doznali kako je narod dobio sve neobične opekotine. Tako se njegova slava kao vrlo mm, naprednog bakte proširila nadaleko. Tako smo mi završili treće poglavlje, prelazimo na četvrto. Sa šlokom iz Narutam Prabor Aštake, šloka četiri. Kandarva darva Kšapa svalasija da Šeša Kriti Vrađaja. Sva svišta gana prathitaja tasmaj namo maha šila maja." Iznova iznova odajem poštovanje da Nidasita Kurić čije je plesanje uništilo ponos Gandarva i kojeg e, svi ljudi slave, zato jer je stvorio svoj vlastiti stil pjevanja raznolikost i veličina njegovih različitih e, devocijskih aktivnosti su zapanjili svih. Četvrto poglavlje nazive se misija. Zahtjev žive. Stojeći pred svojim učenicima jednog dana Šeđiva Gosvami je najavio – Dolazi Kartik i želim organizirati veliki festival za sve vajšnave u Brađi. Trebam vas da mi pomognete organizirati tu mahodsavu jako, tako da jako dobro ispadne, kako bi to ispao prekrasan festival svjesnosti Krišne. Naročan, vas, htio bih da vi podijelite pozivnicu svim baktama. Kao uvijek, Narutam i vas odmah su poslušali zahtjev svog gurua. Naporno su radili da bi se e, na pripremama za festival. Brzo Šenjeva vas je pozvao narodama. Donese cvjetne vijence i sandalovinu pomast. Bakte počinju dolaziti. Postupno kunđa se ispunila baktama. Jedan za drugim Pelikanji poput čitanje i ovih družbenika su došli. Raguna Das Goswami, Krishna Das Kaviraj Goswami, Gopal Bhatta Goswami i Jagananda Pandit. Jagadananda Pandit. Čak su i Lokanat Goswami i Bugarba Goswami, koje je inače bilo teško vidjeti izvan njihovih kunđa, ovog puta bili prisutni. Dok su bakte pritjecali iz rada kunde, s i mature, lokalni seljani stajali su na rubu kunđe, e, ljubopitljivo promatrajući slavne bakte. S velikim oduševljenjem Šiđiva Gosvami i njegovi učenici toplo su pozdravili svakog gosta sa cvjetnim vjencem, Um, Pomašću od sandalovine i poštovanjem koje je odgovarao položaju svakog pojedinog bakte. Jednom kad je kirtan započeo, nastavio je e, odjekivati cijelog dana. Obzirom da je bio i kadaši i bakte su postili, e, njihova je gozba bila prasadam Krišna kate i kirtana preko cijele noći. Sljedećeg jutra bakti su počistili cijelo područje i ponudili božanstvima obilnu gostu. Šinjevac je svakom gostu ponudio vodu da opere ruke, a Šidživa je vodio goste do njihovih mjesta gdje će sjesti. Živac je vješto organizirao posluživanje obilnog presadama do potpunog zadovoljstva svih bakta. Nakon čašćenja presadama i nakon što su oprali ruke ponovo, bakte su nastavili slaviti sa kirtanom i uzdižućim razgovorima tijekom cijelog dana. Kasno to poslje podne, Čiživa Gosvami je zamolio bakte za malo pažnje. Stojeći pred tim svetim skupom, glasno je najavio. Šeće i Tenja Mahaprabu je poučio sve svoje bakte da pišu knjige koje objašnjavaju znanost svjesnosti Krišne. Rekao nam je da te knjige trebamo širiti posvuda, neki od gospodinovih najpovjedljivijih družbenika, kao što su Rupa Gosvami, Sanatan Gosvami, Ravunadas Gosvami i Krišnadas već su napisali puno rukopisa. Sada imamo stotine tih rukopisa ovdje u Vrindavanu. Želim da te velike knjige izađu van svijet, naročito u Bengalu gdje gospodin Čeitanja ima na tisuće sljedbenika. Došlo je vrijeme da se ispuni misija gospodina Čeitanje. Ove rukopise valja odjeti u Bengal gdje se mogu čitati, kopirati i onda distribuirati po cijeloj zemlji. Zastao je, promatrajući eh, ljude, dok nije uhvatio pogled svoje svoje trojice znanih studenata. Ovi bakte, rekao je, pokazujući prema narotami Šrinivasi i Šemanandi, koji se prije zvao Duki Krišnadas, proučavali su sve bakti šastre pod mojim vodstvom već nekoliko godina i sada su potpuno uvježbani u našoj filozofiji. Osjećam da su kvalificirani i kompetentni da ispune ovu važnu misiju. S pravom su zaradili svoje titule Narotam Takur Mahašaja, šini Acharya i Šemananda Prabhu. Sada sada molim um, duhovne učitelje ovih učenika da im daju svoju dozvolu da mogu otići vani propovijedati. Narutama je ostao kao ukopan kada je čuo ovaj neočekivani, ovu neočekivanu najavu. Oči su mu potražile svog voljenog duhovnog učitelja da bi uočio kakva je njegova reakcija. Čitav skup je utihnuo, dok su svi čekali na odgovor Šiloka Gosvamija i Gopal Bata Gosvamija. Iako su njegove slabe noge jedva mogla držati njegovo krhko tijelo, nad Gosvami se polako ustao i progovorio. Šastre kažu da je vrlo teško dobiti vjerodostojnog gurua. Jednako je teško dobiti dobrog učenika. Ja imam tu sreću, ja sam jako sretan jer imam samo jednog učenika, a on je najbolji učenik. Da mi je toliko radosti, jer u njegovom društvu osjećam zanosnu Krišna premu. Ne želim nikada ostati bez njegovog društva, ali za misiju čitanje Mahaprabhua dajem sve svoje blagoslove. Može ići. Narutan je bio šokiran. U jednoj kratkoj rečenici njegov duhovni učitelj je dramatično promijenio smjer njegovog cijelog života. Srce mu je potonulo kada je pomislio da će napustiti svog voljenog duhovnog učitelja i njegovu osobnu službu. Odjednom su ga prepra- preplavile brige. Tko će pomagati mom gurubevu u njegovoj službi? On je sad tako star. Ko će ga poljeti hladiti lepezom dok on radi svoju puđu? A po zimi, tko će mu zapaliti peć da se ugrije? Ko će sakupljati cvijeće za njegovo obožavanje i donositi mu vodu i mu oprati lotosno stopala? Onda je Šigopal Bata ustao. Ja isto dajem svoje blagoslove mom učeniku. Šrenovac ima moju dozvolu da prihvati tu misiju. Dok su svi odobravali e, na tom skupu Bakta, narodama je nastavio razmišljati. A ah, ja sam planirao da ostanem živjeti u Vrindavanu do kraja života. Ne mogu podnijeti pomisao na odlazak. Pošto više nikad neću vidjeti te uzvišene vajšnave, ni mog voljenog duhovnog učitelja, ni šeđivu Gosvamija. Osjećao se kao da mu je se srce raspuklo. Pomisao na odlazak je bila uništavajuća. Pomisao na odlazak je uzrokovala veliku bol. Ali, s druge strane, nije mogao dobiti veću čast, nego li tu da sudjeluje u slavnoj misiji gospodina kako bi mogao odbiti takvu službu. Narotan je pogledao u Srinivasu, a onda u Šamanantu i vidio isto iznenađenje i, i sukob na njihovim licima. No, e, činjenica da su oba duhovna učitelja dala svoje blagoslove i potvrdila želju Džire Gosvamija, e, odredila je budućnost i za narod tamo i sa. sam. I naravno, Šemanandino sudjelovanje u misiji je također bilo neizbježno. Kako njegov osob, vlastiti Dikša Guru nije bio prisutan, on je bio dužan slijediti naredbu svog voljenog Šikša Gurua, Šiđive Gosvamija. Hari Krishna Trojica prijatelja izmijenili su poglede kojima su govorili. Biće nepodnošljivo napustiti vrindavan, ali su znali što moraju učiniti. Sve što su doživjeli i naučili u vrindavanu bila je priprema za ovu važnu misiju. Biti izabran za takvu zadaću uistinu je bila najveća sreća. Šenevac je iskoraknuo i obratio se okupljenima. Boko smo počašćeni da ste nas izabrali za takvu vitalnu misiju. Molim vas, dajte nam svoje, svoju milost, tako da možemo u njoj biti uspješni. Podjeteći ruke iznad glave živa Gosvami je zasijao od zadovoljstva i zamolio sve okupljene blagoslovite ove bakte, dajte im snagu tako da mogu podijeliti sjeme bakti e, na daleko i na široko. Još, još jedan put su se iz e, gomile začuli veseli uzici. Džaj, džaj, sadu, sadu. Narod Tamašenilas i ponizno su se kretali kroz gomilu bakta odajući poštovanje i uzimajući prašinu sa stopala svakog bakte. Tako je festival završio e, u raspoloženju uzbuđenog očekivanja. Jedinstveno posebna misija je trebala započeti, koja je trebala proširiti to božansko znanje u, preko, u cijelom svijetu, diljem cijelog svijeta. Niti, nitko nije šutio, me srce nije bilo bez uzbuđenja, dok su svi raspravljali o zadaći koja je predstojala. Mjesec je izašao i noć je pala. Sljedećeg jutra Astrozi su odabrali jedan povoljan dan za početak putovanja i pripreme su počele. Šiđiva Gosvami je došao u dodir sa bogatim trgovcem iz Mature i zamolio ga da, mu, da im izgradi uh, kočiju ili tako nešto, prevozno sredstvo na kojem će nositi um, knjige do Bengala. Želeći izvući najviše od svojih zadnjih dana u svetoj zemlji, Narutan, Šrinivas i Šemananda e, um, krenuli su se pozdravljati s Vrindavanom. Posjetili su predsjedavajuća božanstva Vrindavana Madan Mohana, Govindadžija i Gopinata. I padajući e, na zemlju pred svako božanstvo, ponizno su, e, su uputili molitve da njihova misija bude uspješna, moleći za moć da uspješno propovjedaju. Učinkovito propovjedaju. Lutali su braćom, posjećivali su svoja omiljena mjesta, molili se kod e, grobova Gosvamija i kupali u svetim rikundama. Kod god su išli, ljudi iz vrađe su im prilazili kako bi im poželjeli sve najbolje. Mnogi su im ponudili cvjetne vjence ili maha Narotan i njegovi prijatelji onda su otišli odati poštovanje Govartanu, Hodali su pješčanom parikrama stazom oko Svetog brda. Nakon što su došli na Širada Kundu, potražili su Raguna Dasa Gosvamija i otkrili su ga kako sjedi na osamljenom mjestu čitajući nešto pod drvetom. Velikim poštovanjem, sa velikim poštovanjem trojica učenika su se poklonila pred njim, dodirujući mu stopala. Uskoro ćemo otići za Gaudadešu, čini vas je rekao. Molim vas, dajte nam svoje blagoslove. Gaguna das je ustao i toplo zagrlio svakog od njih. Vaša je misija od vitalne važnosti, ozbiljno je rekao. Sa sobom ćete nositi najdragocjeniji teret koji postoji, napisana, zapisana učenja i čitanje Ti rukopisi koji opisuju znanost o svjesnosti Krišne sve u, u detalje, pisani su godinama, a svaka od tih dragocjenih knjiga je prozor u duhovni svijet. Čuvajte ih sa velikom pažnjom. Ragunac Dasa je s ljubavlju pogledao lica jednog mladog misionara, drugog pa trećeg, prodirući e, svojim pogledom duboko do njihovih srca. Sada, rekao je, dok je glas drhtao od emocija, na vama je da ove knjige umnožite i distribuirate, podijelite. Ljudi trunu u ovom materijalnom životu zato jer ne znaju svoj odnos sa Bogom. Pokušajte im pomoći šireći poruku gospodina Tanje Mahaprabua diljem zemlje. Narutam vas i Šemananda klimnuli su ozbiljno. Daćemo sve od sebe, uvjerio ga je tam. S velikom tugom odali su poštovanje i pozdravili se. Kada su se okrenuli da na odlasku, Širazune Dasa je povikao. Neka vas, neka blagoslovi šri rade budu uvijek s vama. Osjećajući ovaj ogroman teret odgovornosti na svojim ramenima, zaputili su se prema Vrindavani, ostavljajući za sobom Rada Kundu. Noć prije nego li je bilo određen polazak, narotani i su krenuli na njihovo konačno hodečešće, najprije da bi dobili blagoslove Šigopal Bate Gosvamija, a onda do isposničke kućice Šiloka nad Gosvamija. Ušavši u kunđu nad Gosvamija, vidjeli su ga kako sjedi pred svojim voljenim božanstvima širada vinodom. Narod se bacio pred stopala svog učitelja, nesposoban vladati svojom tugom. Kada je pogledao prema njemu, vidio je kako ga Lokana vami gleda s puno ljubavi. Narod nije mogao naći riječi s kojima bi se oprostio svog voljenog gurua. Kako mu je mogao izraziti svoju zahvalnost i ljubav Grlo ga je boljelo dok je bio zagušen suzama. Pomisao na to da će se razdvojiti od njega i to možda zauvijek bila je nepodnošljiva. Šilokanat Gosvami je obmotao svoje mršave ruke oko svog učenika i zagrlio ga toplo. Narotam, ovo što sad stoji pred tobom je savršenstvo svega što sam te podučio. Uvijek se sjeti da služiš božanstva s ljubavlju i da s tom istom ljubavlju sa kojom služiš gospodina, služiš e, i, i predanošću, služiš i vajšnave. Uvijek se pazi da izbjegneš sve uvrede i posveti svoj život potpunosti širenju pokreta Sankirtane. Dok je govorio, suze su mu tekle niz, niz Ponesi ovo, ovu atmosferu vrindavane sa sobom narodom. Vrindavan Vrindavanje uvijek u baktinom srcu. Ponesi ga sa sobom. Samo mantra je Hare Krishna, jer gdje god se mantra, tu je vrindavana. Lokanac se onda okrenu u Šrinivasu. — Predajem ti mog dragog učenika. Pažljivo ga čuvaj. Suze su se sljevale niz narotamine obraze. Gurudev, ako ovom slugi daš svoju dozvolu, onda ću ponekad moći doći iz deše kako bih dobio dašan tvojih lotosnih stopala. Šilokanak je odmah, Gosvami je odmahnuo glavom. Sada trebaš svoj život učiniti uspješnim, propovjedajući ovu religiju ljubavi. Ne mislim da će biti neophodno da se ovdje vratiš. Čuši te riječi, narodan je pao na tlo. Neko vrijeme je ležao do stopala svojeg duhovnog učitelja, odajući poštovanje, a onda bez prigovora ustao je i napustio kunđu zajedno sa Šrenivasom. Zadnja uputa njegovog gurua odjekivala je s velikom težinom u njegovom srcu. Šrenivas je stavio ruku na narodamina ramena dok su hodali natrag prema svojoj ašrami u tišini. U sebi Narutam je odlučio usredotočiti pažnju čvrsto na upute duhovnog učitelja da propovjeda svjesnost Krišne. Neće previše razmišljati o tom njegovoj naredbi da se ne vrati u vrađu. S tom odlukom Narutamana je tuga počela nestajati, počela se raspršivati. Nadomjestio je osjećaj e, revnosti dok je razmišljao o službi koja mu je povjerena i koju treba obaviti zajedno sa drugim baktama. Te noći Narotam je ležao na svom krevetu, nemiran i nesposoban zaspati. Njegov sretan život u Vrindavanu preplavio mu je um. I u tami je uživao u zadnjim satima u, u okruženju Vrindavana. Mogao je čuti mm, glasanje paunova u daljini i vrlo tihe zvuke karatala. Netko je pjevao svom gospodinu u gluho doba noći. Slatki miris jasmina koji cvjeta noću prodro je u narotamenu sobu. Srce ga je poljelo. I duboko, duboko uzdišući zavapio je. O, Vrindavan, kako te mogu napustiti? Hoću nekada više vidjeti mog duhovnog učitelja ili gosvamije i druge vrđavasije. Hoću li ikad ponovo osjetiti kako prašina ovog svetog transcendentalne zemlje prekriva moje tijelo. Hoću li više vidjeti brtogovadan ili se okupati u svetoj jamuni? Tako u uznemirenom emocionalnom stanju sastavio je stih ili šloketicu. Kada ću vidjeti to prebivalište milosti Šiće i Tanja koji je podijelio svoju moć na dva načina. Ulažeći u rupu Gosvamija i druge svoju moć da pišu devocijske knjige u kojima mm, blago duhovnog znanja blista poput dragocjenih dragulja i Opunomoćujući sa srčanju da podijelite knjige. Tako obožavam lotosna stopa vaše čitanje Mahaprabua, koji je opunomoćio svoje bakte na ta dva načina da bi zapljusnili svijet njegovom milošću. nemirena uma Narutan je ostao budan do kasnu noć. Ali kada je došlo jutro, Narutan je zaboravio na svoju jadikovku i sa uzbuđenjem je razmišljao o misiji. Skočio iz kreveta i brzo se okupao i odjenuo. Prikupivši par stvari koje je imao, požurio je susresti se sa svojim e, prijateljima s kojima će putovati i sa Šeđiro Gosvamijem. Zajedno su očetali do Širanda, Rada Govinda Devinog hrama, gdje ih je čekao no kako se to kaže, zaprega, zaprega sa volovima e, na koju je trebalo ukrcati rukopise. Skupina bakte se je okupila da bi svjedočili tom slavnom trenutku odlaska ove trojice iz Vrindavena. Bakte su došli iz daleka, čak iz Mature, Govardana i Srada najveći od svih Vajšnova su bili tu. Gopal Vata Gosvami, Bugarba Gosvami, Lokanat Gosvami, Šimadu Pandit, Radava Gosvami, Krišna Daskavirađ. Nitko nije želio propustiti taj najvažniji trenutak. Naravno je sam otišao u hram i poglonio se pred Šrigovindađiju, moleći za njegove blagoslove i zaštitu. Kada se vratio natrag i pridružio Šenivasu i Šemanambi, otkrio je da je Šiđiva Gosomi već najavio da se započne ukrcavanje manuskripta, rukopisa. Gomila je s uzbuđenjem gledala dok su Šeđiva i drugi bakte e, vrlo pažljivo prenosili mm, beskrajno vrijedne rukopise do zaprege. Komila je vikala, džaj, džaj, dok je Šiđiva Gosami uzimao svaki pojedini rukopis s velikom pažnjom, držao ga je iznad svoje glave i glasno izgovarao njegov naslov. Učvala Nilamani, Vidagda Madava, Lalita Madava. Onda bi svaku dragocjenu knjigu zamotao u komad mekane tkanine i nježno položio u jedan od velikih, jednu veliku drvenu kutiju koje su bile prekrasno e, ukrašene sa bakrom i ne znam čim još, mjedi, koje su već prethodno bile stavljene na zapregu. Kad je svaki e, rukopis bio tako sigurno spakiran, zatvorio poklopce na tim kopčezima i zaključao ih i prekrio ih sa a, nekom zaštitnom tkaninom. Ne samo tkaninom, nego bit da je ovo neki vosak ili nešto tako. Jer je, kad je bio zadnji, a, zadnja brava zapečačena, gomila je glasno slavila. Vidjeći da je sve spremno za polazak, Šeđiva je klinuo vozaču, koji je onda pokrenuo ogromne bolove volove i teška zaprega je počela krenula na put. Narota u srce je divlje zalupalo. Ovo je bio prvi korak izvan njegovog duhovnog doma. Zatreka se polako kutrljala napred, a deset naoružanih čuvara su se kretali uz nju kako bi zaštitili taj beskreno dragocjeni teret. Narod tam šenima si Šamananda, hodali su iza sa Šeđiva Gosvamijem, koji će ih pratiti sve do mature. Dok se je zaprega kotrljala niz e, prašnje cestu, narodama je se iznova iznova osvrtao prema gobili dobronamjernika Bakta. Suze su mu tekle iz obraze dok je promatrao njihova lica. Lica svojih voljenih učitelja prijatelja i poznanika. Neki od njih su stajali bez glasa, drugi su otvoreno plakali, a neki su e, ih radosno blagoslivljali. Nekolicina bakta su hodali još uvijek iza zaprege, sve dok nisu nestali iz vida. Putovanje Prvu noć je Karaman proveo u maturi. Kada su se sljedećeg jutra pripremali da nastave svoje putovanje, Šeđiva Gosvami im je dao konačne savjete i dao konačne savjete svojim voljenim učenicima. Gospodin Čeitanja je poučio ruku i Sanatanu Gosvamija da podijele ljubav prema Bogu cijelom zemljom. Ove knjige su rezultat njihovog eh, teškog rada i posvećenosti njihovom voljenom gospodinu. Stoga ovo nije moja naredba, nego gospodinova naredba da se ove knjige odnesu u Bengal. Neka vam putovanje bude ugodno i sigurno. Budite pažljivi, budite oprezni, brinite se za sebe i nemojte zaboraviti slati izvještaje o svom propovjedačkom radu. Okrećući se vas su nastavio je. Ti si najstariji i zato e, tebe stavljam na čelo ove skupine. Onda mu je predao e, dokumente koji su neophodni da bi mogao izaći iz zemlje i novac za troškove ovog putovanja. I odjednom bilo je vrijeme da se i od njega pozdrave. Svi su osjećali međusobno takvu duboku ljubav i razdvojenost je bila nepodnošljiva. Narod tam Šinima su javno plakali, dok je Šiđiva čvrsto grlio jednog po jednog. Kada se je volovska zapreka opet počela kotrljati prema naprijed, tri misionara su um, zauzela svoja mjesta iza nje. Znali su da nema povratka. Transcendentalni karavan putovao je kroz zemlju bez problema i mirno, unatoč potencijalnim opasnostima od pljačkaša, e, vladinih službenika i lošeg vremena. Svake noći čuvari su se mijenjali, e, su na čuvali teret dok su drugi spavali. Krišenom milošću sve se odvijalo lijepo. Narod nije osjećao nikakav strah dok su prolazili kroz guste šume i prašume. Bio je uvjeren da ih je gospodin vodio i štitio. Sretno je mantrao sa Šenivasom i Šemanandom i zajedno su raspravljali o prekrasnim zabavama Šiče i Tanjima Unatoč tome što su šumom lutale opasne životinje, niko ih nikada nije smetao. Nakon mjeseci istrpljućeg putovanja, Karan je konačno stigao na, na granicu s Bengalom u okružju Višnupure. Zastali su jednu noć u predgrađu Gopalpura. Umoran narod je rasprostro deku na tlo i, i legao. Gledajući u blistave zvijezde koje su se sjajile na čistom noćnom nebu, pomislio je. Uskoro će se naš put završiti i dio naše misije će biti uspješno obavljen. Zadovoljan to mišlju, zaspao je. Rano sljedećeg jutra narotama su probudili glasni policiji. Strah mu je zavladao srcem, dok je skočio na noge ne bi vidio što, što je pošlo po krivom. se ehm, uzbuđeni vapaj zaparao je zrak i probao na srce. Knjige su nestale. Kako je to moguće? Narutan, Šjamananda, knjige, nema više ni jedne. Netko ih je sve ukrao. Naravno, adrenalin se proširio orotaminim tijelom. Zrake ranog jutarnjeg sunca e, obacjale su prazno mjesto gdje je zaprega bi, bila zaustavljena tu noć prije Šenivac vas je grozničevo okrenuo čuvarimo. Nemojte samo ovdje stajati. Pronađite ih. Kao, kao da ga je munja pogodila, Narutan je stajao paraliziran, dok je gledao kako uh, svi grozničevo tragaju za izgubljenim blagom. On je bio uznemiren do krajnjih granica. Ovo je bila noćna mora. Nemoguće da je istina. Kako je moguće da se ovo dogodilo? Sve knjige iz nestale. Jednostavno ne može biti istina. Kako je moguće da su dragocene knjige, dragocjeni rad Gosvamija, e, rad za koji su, u koji su uložili čitave svoje živote, sad jednostavno ukradeni? Odjednom je narodom se bacio u akciju i pridružio se očajničkoj potrazi za rukopisima. Bakte su pretraživali svako brdo, šumu, obalu rijeke u tom području, ali zalud. vrijeme je prolazilo polako, ispunjeno tugom i na kraju su se bili iscrpljeni. Nakon te potrage ali nisu našli niti nikakav znak gdje bi knjige mogle biti. Raspitivali su se kod stanovnika Gopalpure koji su im rekli o jednoj bandi pljačkaša koji su obično često napadali i pljačkali putnike, ali nitko im nije mogao dati nikakve pojedinosti o lopovima. Narodan je sumnjao da seljaci znaju više nego što su spremni reći, ali već je bilo kasno i bake su bili preseljeni vratiti se u njihov kamp praznih ruku i teška srca. Te večeri su sjedili zajedno u krajnjem očaju. Suze su se slijevale niz blijede obraze Šenjeva se i Narod je bio bolestan i frustriran. vlasno je zavapio i udarao, i udario glavu svojom rukom i, i uvijek iznova udarao, udarao glavu rukom. Je, je li to način na koji treba završiti naša slavna misija, vikao je. Što to znači? Toliko smo pažljivo šetili te knjige svake noći. Što se dogodilo prošle noći? vas je teško zdahnuo. Jako je to čudno, rekao je. Izgleda je svatko od nas jako duboko spavao, čak i čuvari. I nitko nije čuvao zapregu. To se nije nikada prije tijekom cijelog ovog putovanja dogodilo. Šemananda je ustao i počeo hodati simo tamo oko vatre. Ti su lopovi sigurno mislili da nosimo zlato i dragulje u tim kovčezima. Grdnja će se razočarati kada otkriju da u njima nema ničeg drugog nego rukopisa. Oni nemaju pojma, Narutan je rekao, klimajući um, glavom, da u rukama imaju najveće dragulje koji postoje. Ti rukopisi Gosamija su dragocjeniji od gomila zlata i srebra. Što će pljačkaši sa tim, sa tim rukopisima, rekao je sigurno će negdje odbaciti te knjige. Sa više nade dodao je, a onda ćemo ih mi naći. Te noći nitko nije mogao spavati. Narod sam se prevrtao. Umu je, u umu su mi se stvarala jedna za drugom misli, sve jedna groznija od druge. Dok je razmišljao o tome kako će Živa Gosvani reći što se dogodilo, u je još, još dublje u more tuge. A kako će to pričati svom Gurudevu? Njemu će to slomiti srce. Kako će se održati na životu nakon što dobiju te vijesti? A što o baktama koje čekaju u Bengalu kako se mogu susjeti sa njima praznih ruku? Kako uopće mogu nastaviti živjeti ako se ti rukopisi ne pronađu? Sljedećeg jutra potraga se nastavila, ali bezuspješno. Te večeri narodama se mm, skrčio pod nekim stablom i žalosno plakao. Šemananda je sjedio u blizini mm, bljedog lica čuvari, očajni, zajedno su se okupili, ne znajući što da kažu ili što da učine. Šrinac je sjedio malo podalje sam. Svatko od njih je bio izgubljen u vlastitoj, vlastitom jadu. Šrinac je tu to raspoloženje očaja prekinuo pozvavši Narutamu i Šamanandu da dođu k njemu. Dok su mu prilazili, sa čuđenjem su primijetili da na u licu nije bilo ni traga skobe. — Što se dogodilo Šinivas? pitao je tam, zapanjen sa a, smirenim osmijehom svog prijatelja. Razmišljao sam, rekao je Tijekom ovog putovanja prošli smo sigurno kroz toliko puno opasnih mjesta bez da nam se išta dogodilo. I zašto onda sada, na samom kraju našeg puta, zašto nam je sada netko tako jednostavno ukrao tu zapregu? Narotama i Šemananda su klimnuli glavom i oni su sami pokušavali shvatiti što se događa sa tom groznom nesrećom. Šunjevac je pogledao prema nebu optočenom zvijezdama. Definitivno ova pljačka ima neki poseban značaj, rekao je. Knjige Gosvanija imaju ne, nepojmljivu moć da stvore ljubav prema Bogu u srcima onih koji ih dodirnu, proučavaju ili jednostavno vide. Jer tako da jednostavno mogu pretpostaviti da je krađa ovih knjiga božanski aranžman svevišnjeg gospodina. Krišna mora imati neki plan da svoju posebnu milost podari nekome u ovom području. E, vjerujmo gospodinovom planu i na posljedku sve će nam biti razotkriveno. Rekao je vas uvjereno. Šrinvasov pogled na stvari olakšao je narotamino teško srce. Znao je da je njegov prijatelj u pravu. Da, rekao je Išemananda tiho, primajući s odobravanjem. To što kažeš je istina. I onda, rekao je ženima čvrsto, moramo prestati adikovat. Moramo nastaviti sa svojom službom. Mene su zadužili za ovu misiju i ja sam odlučio što ćemo sljedeće napraviti. Napisat ću Šičevi Gosvamiju i reći ću mu što se dogodilo, a onda ću nastaviti raditi za knjigama. Uvjeren sam da će se pronaći. Narota Mišamanandi je to zvučalo razumno i mm, s odobravanjem su krenuli. Šenivac je nastavio bez stanke. Nema nikakvog razloga da svi ostanemo ovdje. Bolje je da vas dvojica učenja i čitanje Mahaprabua odnesete u Bengal i Orisu. Zapanjen narod nam je protestirao. To je nezamislivo. Mi ti moramo pomoći u potrezi za knjigama. Moramo ih naći. Kako mogu nastaviti živjeti bez da znam da, da su knjige pronađene? Da, moramo ostati pomoći, dodao je Mananda odlučno. Ne, inzistirao je Šrinivas. To je moja odgovornost da otkrijem knjige, da pronađem knjige, a vaša je da mm, nastavite širiti propovjedačku misiju. Da bi umirio svoje prijatelje, vas ih je svakog zagrlio jednom rukom. Nježnim glasom ih je uvjerio. Ne brinite. Čim se knjige pronađu, e, obavijestit ću vas. Mučeći se da probave to što im je najbolji prijatelj upravo rekao, E, narod nije odgovorio. Bez obzira koliko je ekstremno bolno napustiti svog, nje, dragog prijatelja usred ovakve situacije, Naratan je znao da mora poslušati Šrinivasa. Molim te, vjeruj mi, Narutam, rekao je Šrinivas. Sve će biti u redu. Vrati se natrag u svoj e, rodni grad i propovjedaj. Onda se okrenuo Šemanandi i rekao, idi zajedno s Narotamom sve do Keturija, a onda nastavi dalje do svog rodnog grada u Orisi. Narotam se borio protiv suza i onda je klimnuo na se um, u naredbu. Složio se sa svom naredbom. Sljedećeg jutra, unatoč um, negodovanju Narutama i Šemananda prikupili su svoje stvari. Odlaz, njihov odlazak je bio pun emocija, ali su krenuli zajedno prema rijeci Padmavati. Hare Krishna usred priče izgubljenih